mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro ndabaramukije mwese mutwumviriza kaze muri kino kiganiro kiba yagira ibijanye n'agateka k'umukenyezi turabira hamwe uko abakenyezi bo mu ntara ya kirundo biteza imbere biciye mu migwi mito mito yo mu kibano iyo nayo ikavyara impuzamigwi nazo ziheza zikavamwo inani z'amashirahamwe kino kiganiro gifashwe mu mugongo n'ishamwe impuzamakungu hepe child rifatikanije n'ayandi mashyirahamwe impuzamakungu ariyo cord american friends committee hamwe na meten mesen misi hamwe n'ayandi mashirahamwe ica icyenda akorera mu gihugu mu mugambi Building Bridges in Burundi BBB dutsimbataza amahoro ku buryo butangwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'ubuholande amajwi yegeranijwe na mugenzi Angeline nibigira Marie Claire neza nije nabateguriye mukenyezi seruka cuno munsi nkabasuye kubaha ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro ibibazo bitandukanye abakenyezi bagira mu kibano na cyane cyane bifatiye ku bukene biri mu bituma bajijuka bakiyumvira ikintu bokora cyo bateza imbere kugira birinde gusega no kuzerinze kubo bubakanye ivyo rero hari gihe babishika ko na cyane cyane iyo bafashijwe namwe mu mashirahamwe biciye mu migambi mwimwe muri kino kiganiro rero tugashimikira ku vy'umugambi dusimbataza amahoro wafashije bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kwiteza imbere gushika ku rugezo bashitse kuno munsi twa twababwiye ko biba byaciye mu migwi mito mito bigaheza bigashika ku nani z'amashyirahamwe byaciye mu mpuzamigwi aho rero bakahurira bari kumwe n'abagabo ndetse n'ugwaruka nk'uko tubyiganirwa n'uyu mufasoni atangura atubwiraho icyiyumviro cyavuye kugira biyungunganirize mu migwi twaragiye hamwe nk'abakenyezi twari babiri nyine na mugenzi wanjye twari dukunda guhura n'ibintu byo kuburana imanza mu minsi iheze didacika ugaca usanga twama twagiye kwita mu madeni tukaka nk'umuntu umuntu nk'ibihumbi nka mirongo itanu ugaca usanga uri kuramwishyura ibihumbi cyane ubwo rero ikintu twagiye kujya hamwe twebwe turavuga ati kuyo fokabo ijya ihiga iyo migwi yo kugurana no kuziganya reka duce dushinga umwuga twashiye nyine tujya hamwe turi babiri catangura turararika abantu b'abakenyezi abo bagabo nyene bagiye kuzamwo nyene mu nyuma ariko urwo rwaruka nabwo twararubarira kubera rwari rufise imyaka bavuga ati imyaka cumi n'umunani umuntu aremereye kujya mu mugwi mwe muri abakenyezi ugaca muvuga muti ntitwaguma turi abakenyezi gusa gusa reka dushiremo abagabo hano dushiremo n'abahungu cyane n'urwaruka byabanjemo gute ni igiki cyabitumye twararabye dusanga yuko none ntitwagira umugwi w'abantu cumi n'umunani ata mugabo arimwo atagwaruka rurimwo tuzaba turi ko turavahe tujyahe ko ko bisaba ko, ko dukundana none nk'ubwo wumva tutashyiramo abagabo uwo mutishoboye twari kumufasha twari kubaka iyo nzu turi abantu b'abadamu gusa bigakunda nuko twabigize kandi hariho n'umuntu w'umugabo usanga nawe yahora asesagura turabona ko byagabanutse gake gake kuko nta bantu bari mu migwi ukunda gusanga bariko baragenda iyo zo mu gisagara iyo za Tanzania kubera uca usanga nk'ubu nimba yagiye agakora icyo gihumbi aza kukiziganya niyo ashaka kuzogira nk'akantu yijya azogenda mu ishyirahamwe agurane cyangwa se nimba ari akantu akeneye gukora kuko ibihumbi icumi avuga ati igihe umuhomuntu nzaba nakishyuye atora intizo hasigaye akora icyo kintu mugabo atagiye iyo gahinde kugenda kuyerera iyo mu gisagara uwo mukenyezi abandanya avuga ko bibafitiye akamaro kubona bari kumwe n'abandi bagabo hamwe n'ugwaruka kuko bungurana ubumenyi ndetse bakanafashanya nko mu gihe haba habaye ikibazo nta hantu na hamwe hahari igisata na kimwe n'ahato bari mu mugwi reka niyo ho bari mu ntwaro ukunze gusanga bose bavanga abakenyezi abagabo reka n'ugwaruka rugeze iyi myaka yo kujyamo ubwo ikintu ntubahanura ntabwo bofata ngo bashinge ngo umugwi ngo ni uw'abagabo gusa n'abakenyezi batarimo ngo gikunde kuko nta nama kuyiha uca usanga iyo mu mugwi abagabo barimwo n'abakenyezi barimwo uca usanga induru mu rugo zabaye zike none nk'ubu mbega n'iryaba ari ishyirahamwe ry'abadamu gusa ata mugabo rimwe n'uwo mudamu wo mu iryo shyirahamwe agaca ashwana n'uwo byubakanye none wumva uwo tugenda kumuhanura n'uwo mugabo atawurimo kuko irumva iyo bamaze gushwana twebwe nko mu mugwi ntugendere umupfasoni gusa ujyana na wa mugabo arimo mukagenda mukabahanura ega n'ugwaruka hariho umuntu n'aho yaba arugwaruka ubona akwiye guhamura n'aho yaba atarubaka bivanye n'ubwenge yoba afise cyangwa se n'ukuntu amaze gutahura mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye Abo bakenyezi rero bahavuye batera imbere bashika ku rugero rwo gushinga urunani ubwo nago akaba ari urunani gira iteka Vestine Manariyo ari muri komite nkenguza bikorwa muri urwo runani aratuyagira ibitari bike ku bijanye n'urugendo bagize gushika bageraho bari uyu munsi Abanjije na nyene kuba mu mugwe kwiteza imbere ama imigwe kwiteza imbere irabaho irakura irasuzumwa neza hama ija mu co bita impuzamigwi impuzamigwi nayo nihuriro ry'imigwi yaja hamwe iri hagati ya munani canke cumi irashobora no kurenga mu bihe biba bidasanzwe hama impuzamigwi nazo zirabaho zirakora hama zirakura twari dusanzwe dufise shirahamwe riduherekeje fekabu baratwigisha kuja mu runani tunganya impuzamigwi zirasuzumwa hama tuja hamwe tugira urunani rw'impuzamigwi ariko turi mu bunyenegera iteka ni urunani ni impuzamigwi zimwe zirimo abajeni kenshi bari mu mugambi dutsimbataza amahoro natwe nyine twari mu wundi mugambi umwana shingiro ry'iterambere hama tuja hamwe tugirura turatanguza urunani ariko mubona turimo ubu turi kumwe turi mpuzamigwi zo muri rutsimbataza amahoro n'izo muri uyu mugambi umwana shingiro ry'iterambere ubu turiko dukorera hamwe kugira ngo turabe ibibazo bihanze iyi ntara yacu kuko ari impuzamigwi zo mu ntara yose ya kirundo ubu turi hamwe rero tugomba gutangura kwiga simbataza gukomeza guhangana n'ibibazo bihanze kano karere mbe nk'umukenyezi runo runani rugufashije iki urunani ruradufasha cyane kuko ubwa mbere twari tukiri mu migwi tugakora twiteza imbere ku gatwe kacu turi mu migwi dukora ibikorwa biduteza imbere ku ruhande rw'iwacu tumaze kuja mu mpuzamigwi duharanira cyane iterambere ry'akarere gatoya dufata umutumba duhangana n'ibibazo biraba umutumba gusa ariko runani turavuze icyo rudufasha cyangwa ruzadufasha kubera ubu tukiri mu ntango ariko turaba mu byiyumviro no mu ndoto z'urunani ruzadufasha cyane guhangana no kuraba yuko ibyankenerwa mu ntwaro bijya mu ngiro uwo mukenyezi akavuga ko uno munsi hari akarusho kagaragara yagize afatiye ku buzima abayemo kuko yajijutse ngo arunganire uwo bubakanye mu bikenewe mu rugo umwimbu warabaye mwinshi kubera yijukiye ibyo kurima n'ibindi n'ibindi tutaraja mu migwi ariyo yavyaye impuzamigwi ikaba itugejeje mu runani twari abantu bibereye mu mihana gusa nta na kimwe twari tuzi ntitwari tuzi gufata ijambo nk'uko ubona turifata ubu ntitwari tuzi gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere ngo tudandaze cankwe tuziganye umukenyezi afate amafaranga yiwiwe ariko ubu ndashinga intaye cane ndamaze gutera intambwe kandi bikomeye jewe ubwanje ndadandaza ndagura ibintu imyaka y'ibintu byeze ibigori ibiharage amasaka nkongera nkasubiza ndashaka gusa umutahe w'iwanje w'ibihumbi majana atatu cyangwa birenga umugabo mu rugo agakora nanje nkakora tugashira hamwe tukarangura umugambi twagura itongo ubu nagiye mu bintu by'imigwi yo kwiteza imbere dufite itongo rimwe mu bisanzwe ryari ry'umuryango gusa ariko ubu turamaze kugura amatungo atatu twarubatse n'inzu itari ntoya turimbura cyane gusumba uko twari turi kubera turi muri ibi binyane by'imigwi n'impuzamigwi hambavu y'ibyo harajeho umugambi witwa mboniyongana unyigisha kurima kijambere nawe aranimbura ibiro bidashika ijana ariko nd'imbura nkagera no ku biro amajana atanu canke birenga ako niko akarusho mbona kanini nifuriza n'abandi batarashika muri uyu mugambi urabye ingene mu kibano bakubona canke nk'umugabo abagabo kuno bababona ntibavuga bati bakaba abakenyezi mpirwa mu biki ivyo vyarabaye cane tukiri mu ntango ariko kubera ko abenshi babona intambwe dutera twebwe ababirimwo bakabona ko twiyunguruza gusumba abandi hariho ariko barabihurumbira ubu bifuza kuba nk'uko n'obandi ariko bitabashobokera rero nk'umugabo cyangwa abagabo mukibahano abenshi umugabo wanje baranamubwira ati wa vyagenze gute mugore wiwawe aba ariho nka kujya burya abayeho bikabayobera abandi bakaza kumbaza bigende gute kugira duse nawe abenshi ndabigisha hariho abamaze kurima kijambere hari abamaze kumenya kudandaza hariho n'abandi bamaze kuja mu migwi batari bayirimwo bakaba bayirimwo ubu kubera babona uko mbayeho n'ukuntu nubatse n'umutware wanjye yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ikiganiro muri ko murumviriza ni mukenyezi seruka kuri radio isanganiro turiko tubayagira ibijanye n'ukuntu abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo biteza imbere biciye mu migwi mito mito yo mu kibano iyo nayo ikavyara impuza nazo zeza zikavamwo inani z'amashira kino kiganiro gifashwe mu mugongo n'ishamwe impuza makungu Help Child rifatkanije n'andi mashiramwe impuza makungu American Front Committee hamwe na Meten Mesen Misi hamwe n'andi mashirahamwe hamwe akorera mu gihugu mu mugambi Building Bridges in Burundi BBB dutsimbataza amahoro akaba ari ku buryo butangwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'ubu Hollande murunanigira iteka ruhurikiyemwo bose ariko higanjemwo abakenyezi ngo naho bisa nk'uko bakiri bashasha baramaze kubona akarusho na cane cyane ko baziganya maze ukeneye ingorane akayironswa kugira akore umugambi umuteza imbere w'amahoro Justine arurongoye atangura atubwira ingene urwo runani rutunganijwe twaratanguye turaja hamwe ku mitumbi wacu turatangura ibintu vy'imigwi kuziganya no kuguranana turaziganya turi bake abandi bo hirya no hino baguma baba batwigiraho kenshi barinjira ari benshi harabaho abayoboramigambi baratwigisha ukuntu twoshinga impuzamigwi kubera imigwi yari myinshi duca tugira ikintu cy'imigwi ihuriye hamwe duca turigisha ba uko turi benshi mu migwi duca turababwira yuko hoba amatora bakaronka ababasekira abandi tukagira icyo bitwa impuzamigwi duca turagira amatora harabaho komite igenzura iyo iyo migwi ihurikiye mu mpuzamigwi tubonye ko zakomeye imigwi yagumye itera imbere rwose b'abayoboramigambi baca barongera baratwigisha ukuntu hobaho urunani bihweje impuzamigwi ukuntu ikomeye ukuntu ifise amategeko agendera ko ameze neza duca turagira amatora haraca harabaho urunani muriko muratunganya iyo migwi mbega iyo migwi ubwo runani rugizwe n'imigwi ingana gute rugize n'imigwi myinshi iri nko mu ntara yose canke mw'ikomine yose iraja mu runani bivanye n'ukuntu iyo mpuzamigwi ishaka kwinjira mu runani iba twayigenzuye tukabona yuko ikomeye irinjira mu mpuzamigwi uh, mbega muri ko murashiramo iyo migwi igizwe na bande harimwo abakenyezi abagabo ariko twihweje ku bantu b'abajene bafise imyaka iciyumvira cyane nibo bafise tarandenda yo kwinjira mu ngororani canke mu mpuzamigwi no kwinjira mu migwi navyo nyene turavyihweza ku myaka y'abajene iciyumvira cyane abagwiriyemwo ni bamwe abagwiriyemwo cyane n'abakenyezi benshi abagabo ni bake abo bakenyezi bitabiriye umugambi w'ingororane mwihwetse neza mubona bakurayo iki bibafitiye akamaro kayo ni uko bivanye n'ukuntu baziganije kubera ko twaziganije tutagabura amahera amahera yagumye aba menshi urafise uruhushya rwo kugurana amafaranga ayo ari yose wipfuza naho byo yumbi majana atanu tukabikugurana ukajya gukora umugambi wo kwiteza imbere ugasanga mu rugo uriteje imbere hahandi wahora usaba agasabune cyangwa utuvuta two kwisiga cyangwa agahuzu gato k'umwana umugabo agasanga wakaguze mu rugo nawe akabona yuko winjiye mu ishyirahamwe ryo kwiteza imbere gira iteka mwayitangurira warutanguje hehe neza na neza umutumbuwe twarutanguje mu komine ya kirundo eh, nta minsi myinshi ruramara twarutanguje mu kw'icyenda imigwi nayo yatanguye mu makomine nka yose ya kirundo ca irubaka ikintu bita impuzamigwi kugira ngo hace habaho urunani mu ikomine yacu ya kirundo ubwo runani ruhurikiyemo imigwi itari mike ngo harafise amakomite agejwe kwigisha imigwi ivutse ndetse n'iyo biba bisa yuko ishobora kugorana gutunganywa hariho amakomite agejwe kuza arayigendura ayigisha ukuntu bategerezwa gukomera bakagenda bakabigisha bakareba ko baziganya neza bakareba ko n'ibitabo bavyuzuza neza kugira ngo ubutunzi bwabo ntibuze buzimire tukibona yuko baziganya neza tuguma tubigisha twebwe tuba dufise inyigisho nyinshi yamigwa imishasha iguma ivuka tuguma tuyigisha nayo kugira ngo izikomere intambamyi zikaba ziraheze nk'uko nyine mumaze gushika muri iyo migwi w'inkurongoye runo runani imigambi imigani imigambi muranguramikurumikuru n'iyi nkatwe imigwi duhurikiyemwo kubera ko dufite ubutunzi bwinshi imigambi turangura mu migwi wacu turakotesha amabande mu mwonga mway'amafaranga duca tuyirimira twe nyene kubera turi benshi tukahatera hama mwa bwa butunzi nyene dufite tugakura umwavu w'ikizungu n'uw'ikirundi tugateresha hama tukanasaruza tukawukurikirana neza tugahiga n'abagoronome b'indimo bakatwigisha ukuntu twofata neza icyo kimurwa cyacu cy’umuceri hama umuceri weze n'imyimbo y'ibiharage akenshi turayikorera ko twebwe bivanye n'aho tubaye y'amafaranga tuca dusa n'ubundi tukayaranguza imyimbo n'ubundi yeze akarusho kanini ya duca turonka wa muntu asanzwe arimwe mw'ubwo runanigira iteka aragenda akatora nk'ibiharage akaca asubiza ku nyungu itavunanye mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye Mayeri Jean Bosco umukuru wa zone Kigoma muri komine Bugabira intara ya Kirundo avuga ko uruhara rw'abajejwe intwaro ari gushigikira iyo migu y'abakenyezi mu bikorwa byo kwiteza imbere turabafasha tukabafasha no kubatangira amaraporo kugira bamenyekane muri komine canke mu ntara mu bikorwa vyiza bariko barakora ari nka haje nka mashira hamwe aza kurondera abantu bari ku kivi duca tubereka za mpuzamigwi kuko nizo ziba ziri ku kivi e, kuko ndavye nko mu segiteri ya Gitwe harabayeho kubakira umukecuru bamaze kumwubakira inyuma yaho baciye bamugurira ishuka zo kwipfuka baca bamuha n'imbuto zo guteragira n'ibifungurwa birenze ku baca baramuha kandi no mu rugasa barabikoze hose bagenda babikora ku masegeteri atandukanye mubona hari abantu bo migwi nk'iyo bagisigaye kuzogarukirwa ko n'iyo migwi eh, bariho bakeneye inyigisho kugira n'abandi bose baze barajya mu mpuzamigwi nisanzwe urabye ibikorwa impuzamigwi zakoze ni ibikorwa byarenze ayandi mashyirahamwe yose yaje gufasha ko haraje abahurikiye muri konserine haraza n'abandi ariko iyi fekabo imaze kuzana ibikorwa byo kujya hamwe bavuga ngo impuzamigwi byarafashije gusumba ayandi mashyirahamwe yose yaje impuzamigwi kugeza ubu nizo tubona zonabandanya kandi kandi aho bakorera kugeza ubu hose barafise pancarte zibaranga uhashitse uravuga ati hajya hari impuzamigwi kigoma na gitwe na nyamabuye na rugasa umugambi nivyo wararangiye ariko nk'abajejwe intwaro muri ko mukurikirana gute kugira ngo ibyamwa by’uwo mugambi ntibihave bigwa mu mazi ntihagire ico bimara ko nk'ubu ari igikorwa kigiye gukorwa baramenyesha umukuru w'umutumba bagaca bamenyesha nanje mu izone tugaca tujya kubafata mu mugongo kuko dutegerezwa gukurikirana kugira ngo ibikorwa byabo ntibize bice bisubira inyuma cyangwa bace bahagarara ngo nuko fekabu yabafasha yoba yarahagaritse umugambi warangiye ubu rero bari ku kivi turavye aho bageze n'ubu kwiteza imbere birabandanya nta na bamwe bigeze basubira inyuma ngo nuko umugambi warangiye ahubwo baguma batera baduga kugira n'abandi babarabire ko nabo baguma biteza imbere nino ngaha ndangirije ko kino kiganiro cha cyari gifashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakungu Help a Child rifatanyije n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ariyo Cold American Friends Committee hamwe na Meten Mesen Misi hamwe n'andi mashyirahamwe icenda akorera mu gihugu mu mugambi Building Bridges in Burundi BBB dutsimbataza amahoro ku buryo butangwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubuholande ndashimiye mwese mwaduteze yompi bakoze n'abagize icyo baterera muri kino kiganiro yakoze na mugenzanje Eline Bernibigira yatororokanije ano majwi Marie Claire mwaze neza nari nabateguye mukenyezi seruka cuno musi mwumvise ko cari cadushikanye mu ntara ya kirundo ndabikebanuye naho ubutaha mukenyezi seruka eee eh, ivyari magera vyarageruye mukenyezi seruka